shi shine sallarsa idan ya kasance ya cika she sallarsa a aflaha to haƙiƙa ya rabauta wa jaha kuma ya tsira sallah tana da amfanin nuka da yawa kowane amfani daga cikin amfanin nukan sallah kowace fa'ida daga cikin fa'idojin sallah fi duniya da abin da yake cikin ta duka sallah ita ce take cika wa mutum musuluncinsa domin ita ce mafi girman rukuni bayan kalmar shahada sallah tana kankare laifuffuka kamar yadda kamar Allah ta'ala yake cewa aqimis salatu tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as zalika zikra liz-zakirin ka tsayar da sallah a farkon yini da karshen sa ta azhar da la'asar da magriba da isha'i wa zulafan min al-layli da daddare sallar asubahi yace innal hasanati na sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana zalika zikira lizakirin wannan wa'azi ne ko tunatarwa ce ga masu wa'azantuwa wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa wani laifi da ya yi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi ka halarci sallar jam'i tare da mu ya ce eh da shi aka yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaje innal hasanati yuzhibna sayyi'at kyakkyawan aiki wanda shine halarta sallar kada kai tare da mu a cikin jam'i ya tafiyar maka da wannan laifi naka tunda mutumin ya zo yana mai tuba yana mai nadama bisa ga abin da ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewa sallarsa ta kankare masa abin da ya yi mutumin nan ce ya rasulallahi wannan aliya khasa amlin nasi amma wannan falala ni kadai ta shafa koko ta shafi dukkan mutane ne annabi sallallahu alaihi ce ballin nasi amma ta kowa da kowa ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa salawatul khams wal jum'atu ila juma'a wa ramadan ila ramadan kaffaratu lima bainahunna idza sunibat al kaba'ir wato salloli guda biyar juma'a zuwa wata juma'ar ramadan zuwa wani ramadan masu kankare laifukan da aka yi a su ne idan an nisanci manya-manyan laifuka saboda haka yana daga cikin fa'ida ta salla ta kankare wa mutum laifukansa sannan ta ƙara masa hasanat ta ƙara masa ayyukansa na ƙwarai sannan ta ɗaukaka darajarsa sannan kuma ya ƙara samun kusanci zuwa ga rabbi samawati wal ard sannan ta ƙara masa wato ta haɓaka masa imaninsa a cikin zuciya ta ƙara masa hasken zuciya musulunci ya shar'anta haɗuwa yayin yin salloli biyar ya shar'anta yin su cikin jam'i kamar yadda ya shar'anta yin juma'a ita ma haɗuwa ce wacce ake yi a duk sati hakanan ya shar'anta jam'i ko haɗuwa ta ranar idi sawa'un idin bayan ramadan ko kuma idin bayan hajji saboda wannan haduwa za ta haifar da wato gasa wajen aikata alkhairi za ta sawa mutum nishaɗi da karsashi da walwala ta zaburar da shi za ta ba wa mutum damar ya koya ko ya koyar domin wanda bai sani ba zai koya daga gurin wanda ya sani wanda yake mai ilimi zai faɗakar da wanda yake jahili yayin da mutum yake yana kike sallah cikin jama'a idan ya auka wa wani abin da yake ba daidai ba to anan za a samu wani wanda zai faɗakar da shi cewa abin da yayi ba daidai ba ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutumin da ya shigo yayi sallah a masallaci ba daidai ba yazo yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sallama Annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli koma ka sake sallah domin baka yi sallah ba ya sake komawa ya sake sallah ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'aiki ya ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli je ka sake sallah domin ba sallah kai ba haka ta faru har sau uku sannan ya ce ya rasulullahi wallahu la uhsinu ghayraha fa allimni ba zan iya yin wata da tafi wannan kyau ba ka koyar da ni annabi sallallahu alaihi ya koyar da shi sallah daga kabbara har zuwa sallama hakanan hadisin muawiyah ibn al ibn hakim al-aslami sulami wanda yake cikin sahih muslim da ya zo cikin masallaci ana sallah ya shiga sahu wani ya atishawa ya ce da shi yarhamukallah habbai suka harare shi ko suka zungure shi ya ce ya naga kuna ta ya ma yi magana a cikin sallah daga baya annabi sallallahu alaihi ya koyar da shi yadda ya kamata ya yi a sallarsa wannan duk abu ne ba zai samu bada a ce babu wannan haduwa a yayin da ake sallah haka jahili zai koya mai ilimi zai faɗakar da wanda yake ba mai ilimi ba sannan wanda bai sani ba zai koya daga wanda ya sani zai koya ta hanyar ya ji mai ake faɗa ko ya ga mai ake aikatawa ya yi mutane su yi koyi da junansu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah da da sahabbansa kan mimbari ya zama yana tsayuwa kan mimbari ya yi karatu na fatiha da sura sannan ya yi ruku'u idan zai sujada ya yi da baya da baya ya sujada sannan in ya tashi ya kuma koma kan mimbari karshe ya ce na yi haka ne domin ku koyi sallata ku yi koyi da ni don haka wanda yake bai sani ba zai koya ta ta haka ta ganin waɗanda suka sani ko suke da ilimi yadda suke yi sannan kuma wannan haduwa za ta haifar da soyayya za ta haifar da zumunci tsakanin musulmi za ta kawo ƙarshen yanke zumunci ko gaba tsakanin masallata sannan masallata za su san junansu za su san masu kula da sallah a cikinsu za a san kuma waɗanda suke masu wasa da sallah baya ga gwaggwaɓar lada da zai haɗu ga mutumin da ya samu sallar jami'i sannan bayan wannan ladan da mutum zai samu lokacin da yake tattaki zuwa masallaci sanda zai daga kafa ubangiji ta'ala ainihin ya daga martabarsa lokacin da zai ajiye kafarsa ubangiji ta'ala ya share masa kurakuransa da abin da zai samu kuma bayan ya zo masallaci ya tsaya a cikin sallah karatun qur'ani da zai yi a ciki ya samu kowane harafi da zai karanta ya samu hasana ya rubuta masa A lada goma akan kowane harafi wal hasanatu bi ashri amsalha kowace hasana ana rubanya ta goma sannan ga ambatan Allah a ciki ga zikiri ga tasbihi ga kuma dama ta yi addu'a da abubuwa dai na ibada iri-iri waɗanda ba za su samu ba ba dan ya shigo masallaci ya yi sallah tare da mutane ba baya ga wannan zai ƙara samun lafiyar jikinsa saboda ita karan kanta sallah bayan kasancewar ta ibada ce wacce mutum yake samun gwaggwaban lada daga ubangijinsa sannan kuma tana ƙara wa mutum wato lafiyar jiki domin abubuwan da yake yi motsa jikinsa da yake a cikin sallah za su karfafi wato gaɓoɓinsa daga ruku'u da sujada da ɗagowa daga sujada sannan za su tafiyar masa da dukkan abin da yake zai iya cutar da shi ba dan yana wannan motsa jiki ba sauraka akwai wannan a cikin sallah baya ga tafiya da zai yi ya tafi ya komo musamman ma idan gidan da yake ko inda yake masaukinsa da tazara tsakaninsa da masallaci zai samu wannan a dama ta ya kai ya komo ga ruku'u ga tsayuwa ga sujada wacce ke maimaituwa sannan ga tahara da zai yi tsarki da zai yi da alwala da zai yi dukkan waɗannan abubuwa ne wanda za su taimaka wa jiki da lafiyarsa babu wanda ya isa ya musanta wannan sai wanda yake jahili ko kuma wanda yake mai taurin kai ko mai jayayya sannan bayan wannan abinda sallah take kunshe da shi na wani ruhi da take sawa a cikin zuciya wata rayuwa ta musamman take sawa a cikin zuciya yayin da bawa ya kasance gaba ga ubangijinsa yana munajati da shi yana yi wa Allah magana kamar yadda ya tabbata hadisi al-musalli yunaji rabbahu mai sallah ganawa yake da ubangijinsa yana zikiri yana yabo ga Allah yana roƙon Allah yana mai da sa da kaskantar da kai ga Allah aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid lokacin da bawa yafi kusa da Allah shi lokacin da yake sujjada sujjada lokaci da bawa zai roki Allah abinda yake bukata ubangiji ta Allah ya ansa masa yake cewa amma du'a wa amma sujud fa aksiru min ad-du'a fa kaminu an yastajaba lakum ku yawaita addu'a a cikin ruku'u domin ya dace a ansa muku addu'ar ku babu shakka sallah wani abu ne da yake haskaka zuciya yake yalwata kirji yake sa farin ciki gare a masana kiwon lafiya na bil'adama sun haɗu kan cewa daga cikin abin da yake kara wa mutum lafiya shine ya samu hutun zuciya wato zuciyarsa ta kasance a nitsa take hankalinsa a kwance yake baya cikin wani abu da yake na firgici ko tsoro ko fargaba wannan yana taimakawa wajen lafiyar jiki ita kanta yana taimakawa wajen kawar da wasu cututtuka da za su iya auka wa jiki ko ainihin wani rauni da zai iya samun jiki sannan sallar dare ita kanta tana karfafa jiki tana ƙara mutum karfin jiki yayin da mutum ya tashi ya yi sallah da daddare ko ya tashi ya samu sallar asuba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan bawa ya tashi cikin dare ya ambaci Allah ya yi alwala ya sallaci abinda ubangiji ta ala ya farlanta masa na asbahi in hallata anhu uqadu shaifan dukkanin kulle-kulle da shaidan yake yi masa a kansa to zai kunci ya wayi gari ban nafsi ransa tana walwala zuciyarsa tana walwala ya wayi gari yana jin ainihin kuzari tattare da shi sabanin idan bai yi hakan ba zai wa gari khabisan nafsi kaslan yana mai san jiki sannan yana mai bacin rai sauraka sallah tana kunshe da dukkan wata maslaha da bawa yake hankoran yaga ya samu a duniyarsa ko a lahirarsa saboda haka kiyaye sallah yana taimakawa ga mutum wajen daidaituwar lamuransa na rayuwarsa da kuma samun babban rabo na gobe kiyama Allah ka samu dace amin kuma amin ah, maran tambaya ta farko tana cewa menene hukuncin ci ko sha alhalin mutum yana da janaba kai ba wani abu ba ce sharaɗin ci ko sha sai mutum ya tsarki ba saboda ka dan yana da janaba a jikinsa ya ci ko ya sha ba komai sai tambayar da take cewa malamin shin ya halatta a saki mace tana cikin haila haramun ne mutum ya saki matarsa tana jinin haila wannan shi ake kira at-talaqul bid'i saki na bid'a Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhuma shi da mahaifinsa yayi irin wannan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama Umar yazo ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi Abdullahi dan sa ya saki matarsa tana haila Annabi ya ce ka umarce shi ya dawo da ita ya rike ta har sai ta yi tsarki sannan ta kuma yin wata hailar ta yi tsarki ba tare da ya kusance ta ba sai ya saki in ya ga dama ya rike ta in ya ga dama ya sake ta saboda haka malamai suke cewa saki mace tana haila saki ne na bida talakul bide sun yi sabani wajen aukuwarsa galibin malamai akasarin malamai da mazhabobi na guda hudu sun tafi akan aukuwar saki da aka yi shi a cikin haila duk da cewa saki ne da ya saba wa sunna amma dai ya yiwu wasu kaɗan daga cikin malamai suna cewa sakin bai yiwu ba saboda bid'a ce ita kuma bid'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa rat duk wani abin da ka kirkiro kai ba da umarnin annabi wato an mayar maka da kayanka don haka kamar an mayar da sakin bai yiwu ba amma dai magana mafi inganci shine sakin ya yiwu domin abdullahi dan umar yana cewa an kidaya masa wannan sakin a matsayin saki daya da haka saki a cikin haila saki ne na bid'a ya saba wa shari'a amma idan har an yi shi to ya saki ya zama saki daya sai tambayar da take cewa malam a yi min bayanin su wanene ne miskinai da fakirai da aka ce a bawa zakka to a dunkule a fakiri shi ne wanda yake samun wato rabin bukatarsa ko ƙasa da rabi wato bukatarsa abinda zai ci ya sha ya yi sutura ya ciyar da iyalansa ya shayar da su ya musu sutura ya kula da lafiyarsu da karatunsu shi ne bukatarsa to in zai a shekara in aka yi lissafi abinda yake samu bai fi rabin abin da yake biya masa bukata ba a ce misali a shekara yana bukatar dubu dari amma shi abin da yake samu kakaf a shekara in aka tara bai fi dubu hamsin ba ko ƙasa da dubu hamsin wato yana samun dubu arba'in ne albashinsa dukkan aka har hada ko sana'arsa duka in ya gama tattarawa abin da yake samu bai wuce dubu arba'in ba to wani fakiri ne yana samun rabi ko kasa da rabi miskini shine wanda yake samun sama da rabi amma bai kai biyan bukatarsa ba wato zai samu kamar 60 cikin 100 na abin da yake bukata a shekara amma bai kai ya biya masa bukatarsa ta shekara ba ya dara rabi amma bai kai biyan bukatar ba kaga miskini ya dan dara fakiri samu amma dukkaninsu ba sa samun abin da ya kai bukatarsu sauraka in aka ce alfukara ana nufin wanda suke talaucinsu yana ɗan yawa ko dai ba sa samu gaba ɗaya ko kuma a'a ba sa suna samu bai kai rabi ba ko kuma iya abin da samu bai fi rabi ba shi ko miskini zai samu rabi ko fiye da rabi kaɗan amma dai bai kai bukatarsa ta kullum ba musu abin da yake da bukata da shi da ci da iyalansa in aka ce bukatarsa ana nufin ba wai tashi shi kadai cinsa da shansa ba har na iyalansa ba kuma ci da sha kadai ba har kudin makarantarsu kudin asibitinsu na magani da sauransu duk yana cikin kifaya na haka idan mutum shi a karan kansa yana samun abin da zai ce koshi amma iyalansa suna da wasu bukatu da ba za su ba zai samu isasshen kudin da zai musu ba to wannan fakiri ne na bukata tallafa masa a da a ce misali mutum ne yana zaune shi kadai baya da aure saurayi ne tuzuru ne ko gauro ne amma yana samun abin da ya ishe shi ya ce ya sha amma kuma baya da kudin da zai aure to nan yana cikin fukara uku masaki wanda ya kamata a taimaka musu su samu aure ko ɗalibi ne yana karatu yana samun abin da zai ci sha amma kuma yana buƙatar kuɗin makaranta ko yana buƙatar kuɗin sayan littattafan karatu to wannan shi ma miskini ne ko fakiri ne gwargwadon irin samunsa miskini ne ko fakiri ne yana buƙatar a tallafa masa don ya samu abin da zai sayi littattafai da shi ko ya biya kuɗin makaranta ko da ko yana samun abin da zai ce sha a shekara baya da matsalar wannan to amma akwai wata buƙatar sa wanda ita ma tana cikin zaruriyar na rayuwa dole ne a tallafa masa akan wannan har ya samu ko yana buƙatar a inda yake zuwa karatu yana da nisa akwai buƙatar kuɗin mota da zai kashe to a bashi kuɗin motar ko a samu masa abin hawa din kuɗin zakka wannan duk daidai ne a yi saboda haka alfukara wasu malamai suna cewa sun fi tsananin bukata sama da almasaki don alfakir za a iya samun shi ma bai da sana'a kwata-kwata ko yana da sana'ar amma abin da yake samu bai taka kara ya karya ba amma almiskin zai samu yana da sana'a sai dai abin da yake samu ba zai iya biya masa bukatarsa na shekara gaba ɗaya ba suka ce saboda Allah ta'ala ya faɗi mutanen da suke da jirgin ruwa suna haya da shi a kissar Musa da Khadir alaihi assalam Allah ce wa amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr jirgin ruwa din nan na wasu miskinai ne da suke aiki da shi a cikin ruwa kaga suna da jirgin ruwa suna haya suna ɗaukar mutane a ciki amma duk da haka an kira wasu miskinai ashe miskini yana da sana'a watakila da yake samun kuɗi ko ma'aikaci ne yana da aiki na gwamnati ana biyan sa. amma da za a tattara albashinsa a lissafa sannan kuma a duba bukatarsa shi da iyalansa to za a ga cewa albashin ba zai iya ɗauke masa wannan bukatu duka ba to wannan miskini ne yana bukatar a shigar da shi cikin listin waɗanda za a taimakawa da zakka na'am sai tambayar da take cewa shin malam wai mansur yana cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam a mansur sufa ce amma ba sura bane ka ce mansur wanda aka taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi taimako ya taimaka masa akan abokan gabansa ya kafa musulunci ya kafa daula ya yada musulunci a duniya ta wannan fuskar mansur ne amma ba suna bane daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambayar abdullahi bashir ce malam don Allah wace addu'a ce ta yayi bakin ciki da kuma neman shiriyar 'ya'ya. to addu'ar yayi bakin ciki kamar da muka faɗa a to ajiya akwai hadisin da muka kawo yana cikin yana cikin sahih ibn hibban yana cikin musnad imam ahmad wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ahadin ma min ahadin yusibuhu ghammun aw hammun fayaqulu allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati bi yadika ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجل ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani mutum da wani abu na damuwa zai dame shi sannan ya ce ya Allah ya Allah ubangiji na ni bawanka ne dan bawanka dan baiwarka makwarkwadar kaina tana a hannunka hukuncinka mai zartuwa ne a kaina hukuncinka adalci ne gare ni ina roƙonka da dukkan wani sunan da yake sunanka ne da ka sa wa kanka ko ka saukar da shi a littafinka ko ka sanar da wani daga cikin bayinka ko ka keɓanta da saninsa a cikin iliminka na gaibi ka sanya alkur'ani ya zama wato raɓar zuciyata ko damanar zuciyata ta zai alkur'an rabi a kalbi wa nura sadri ya zama hasken ƙirjina wajala a huzni ya zama wato abinda yake tafiyar da damuwa ta waza haɓa hammi abinda yake gusar da wato damuwa da take zuciyata ko take raina annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa azhaballahu hammahu wa huznahu sai faci Allah ta'ala ya tafiyar masa da damuwarsa da bakin cikinsa ya canza masa da farin ciki a madadin wannan saboda wannan addu'a ce da bawa ba zai roƙi Allah da ita ba yana cikin damuwa kamar yadda annabi ya ce Allah ya yi masa damuwarsa akwai du'a zun zinnun ne annabi Yunus alaihi salam wato wanda yayi lokacin da lokacin da yake cikin cikin cikin kifi lokacin da kifi ya haɗiye shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce dukkan wanda zai yi wannan addu'a da Allah ta'ala ya gaya mana fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz fa fanada fi zulumati yana cikin duhun dare cikin duhun ruwa cikin duhun cikin kifi sai ya kira ya kira Allah ya roke shi la ilaha illa anta cewa babu abun bauta da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin lalle ni na kasance daga cikin azalimai annabi ya ce babu wani bawa da zai shiga damuwa yayin wannan addu'a face Allah ta'ala ya yayi masa damuwarsa ire-iren waɗannan addu'o'i da suke suke da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'umma cewa idan suna cikin damuwa su roki Allah da su Allah ta'ala zai tafi musu da damuwarsu ah, yara ƴaƴanka da kake da su ka rika musu addu'a wa aslih li fi zurriyati kamar da Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani cikin suratul ahqaf cikin addu'ar da iyaye da uba ya kamata yi wa ƴaƴansa wato ka sa mun ka gyara mun zurriyata ko ja'alhum mubarakan aina ma kan ko ja'alhum na aina ma Allah ka sanya su masu albarka a duk inda suke Allah ka gyara su Allah ka sa su zama masu biyayya ne gare ka masu da'a ne ga manzanka sallallahu alaihi wa sallama masu taimakon addinin ka ne to wannan addu'a ba wai lalle sai ka yi ta da larabci ba ko cikin yaran ka ne bayan ka gama sallah ko bayan ka gama karatun qur'ani ko ka kai azumi lokacin bude baki kana iya daga hannu kai wannan addu'a ka ce Allah ta'ala ka gyara min iyalaina ka ainihin sa su zama nagari su zama masu taimakon ka masu taimakon al'umma masu taimakon iyayensu da danginsu wannan duk addu'a ce da mutum zai iya yi sauraka uwa ko uba ana bukatar su yawaita wa 'ya'yansa addu'a maimakon su rika tsine musu ko suna faɗa musu wasu maganganu waɗanda ƙarshe su kansu za su fara su kansu su ne za su fara shan wato za su fara ɗanɗanar kuɗar waɗannan miyagun addu'o'i da za su musu su rika yi musu kyakkyawar addu'a na sai tambayar ashiru kura ce malam naji an ce akwai annabawan da suka yi hamsu salawat menene gaskiyar lamarin to ban san inda aka ce annabawa sun yi hamsu salawat ba amma dai annabawa su ma sun yi sallah sai dai yaya sallah su take wannan kuma wani abu ne wanda bayanin sa daki-daki bai zo mana ba amma annabawa su ma suna sallah shi yasa annabi ibrahim lokacin da ya kai hajar da ɗanta ismail ya aje su a gurin da allah ya umarci shi ya aje su biwadin da zizar in a wani kwazazzabo wani daji wanda ba shuke-shuke a gurin ce rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi in inda baitikal muharram rabbana li yuqimus sala ce ya ubangiji na sau na ajiye zurriyata wato matata da dana a wani kwazazzabo wanda ba ya da shuke-shuke a wajen ɗakin ka mai alfarma rabbana li yuqimus sala ya ubangiji don mun su tsaye da sallah saboda ka kaga ashe tsayar da sallah wani abu ne wanda akwai shi tun zamanin annabi ibrahim alayhi salam wanda shine abul anbiya uban annabawa da annabawan da suka zo bayan sa duk sun kasance suna tafiya ne bisa koyarwarsa haka akwai sallah sai dai a yaya sallarsa take wannan kuma wani abu ne da alkur'ani bai tafsili ba bai yi bayanin ta daki-daki cewa shin irin sallolinmu ne da ruku'u da tsayuwa da ruku'u da sujjada ko ko a tsayuwa ce da sujjada ko tsayuwa ce da ruku'u ba sujjada ko sujjada ce ba tsayuwa ko wannan duk ba a samu wannan tafasil din ba akwai hadisin Isra'i na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ya ga Annabi Musa a bisa kabarin sa tsaye yana sallah to kaga nuna cewa annaba suna sallah da su sai da yawa da za su za su ji cewa waɗanda suka gabace mu sun yi sallah kamar kasar juraic lokacin da aka zo za a masa hukunci ana to masa da yi lalata ya ce a bashi ya yi alwala ya sallah ayyana suna alwala suna sallah sauraka akwai wannan amma kuma yaya ta su sallar take cewa salloli biyar ne wannan babu babu wani abu wanda yake tabbatar da haka sai tambayar khalil yake cewa malam idan za a yi shafa a kan safa sama za a shafa ko ƙasa kada ake shafar kofi haka ake shafar safa haka ake shafar takalmi sau ciki ana shafar sama ne ba ƙasa ba shi yasa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa law kana ad-dinu bil ra'yi la kana asfal al-khufi awla bil masjid a'la walakin ni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu a'la da a ce addini da ra'ayi ake yin sa da sai a shafi ƙasa kasan kotu ya kamata a shafa ba sama ba da ra'ayi wato tsantsar aiki da hankali tsantsar aiki da kwakwalwa kawai ba tare da an koma ga nassi ba to da sai a ce a rika shafar kasan shi ya fi cancanta sama da a shafi sama sai ce amma na ga annabi salar da salama sama yake shafa to haka ita ma safa sama za ka shafa in sakalmi ne sau ciki shi ma sama ake shafa ba kasa ba na'am sai tambayar da take cewa malam mace ce bayan mijinta ya sadu da ita kafin ta yi wankan janaba sai jinin haila ya zo mata shin yaya za ta yi ga wasu malamai suna cewa kowane wanka zaman kansa yake haka za ta yi wankan janaban in haila ta dauke ta yi wankan haila wasu kuma suna cewa a dukkaninsu eh, najasa ce wacce take kawuwa da wanka sau ka abu ɗaya shi yake tafiyar da su kuma mutum ne ya yi fitsari ya yi bayan gida lokaci ɗaya zai yi tsarkinsu ba sai ya yi wannan ba sannan daga baya zai wannan to haka suka ce ɗaya zai iya ɗauke wa ɗaya wato in aka yi wankan ha'abinan in lokacin ta yi tsarki wato ta wanke gabanta sannan kuma daga baya ɗaukewa hailar ta yi wanka to zai gusar mata da najasar da janabar da kuma da kuma hanya wasu kuma suna cewa ai kowanne niyyarsa daban janaba wani abu ne wankan niyyarsa daban wancan ma kuma niyyarsa daban kullu wannan innamal a'malu binniyati wa kullu imrin ma nawa wato dukkan wani aiki da niyya wa innamal likulli imrin ma nawa kowane mutum kuma ana bashi sakamakon abin da ya niyyata ne da haka kowanne niyyarsa daban ba za su haɗe ba amma dai magana wacce ta fi yawa a bakin malamai da kuma na fi karkata zuwa gare ta shi ne cewa wanka ɗayan ɗin zai ɗauki ɗaya tun da dukkan su wanka ne na wajibi dama ɗaya na mustahabbi ne ɗaya na wajibi to za ce mustahabbi ba zai iya wadatarwa ga barin wajibi ba amma kowannen su wanka ne na wajibi saboda haka in aka yi niyyar da niyya ce ta gusarwa niyatul izala ce to za ta iya zama abu ɗaya ne da haka in aka yi wankan haila to an kawar da na ma ita ma na'am sai tambayar da take cewa malam ni ce na zo ina alwala sai na zo wanke hannu to hannun rigar jikina a matsayake sai na yi shafa a kai shin alwala ta ta yi? a ba ta yi ba ai ba ce aka yi shafa a kan hannu ba a akai a wanke hannu faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq haka wacce ta yi shafa ko da ma ta dauke wato ko da hannun riga an janye shi amma shafawa akai ba wankewa ba to ba alwalar ba ta yi ba bare ma ba ma gabata shafawa ruwan ba ta shafa ne akan sitirar da take jikinta haka alwala ba ta yi ba wankewa aka ce algaslu ba masu ba ne masu daban shine shafawa ba za ka yi alwala ka shafa kafarka kawai kamar da kake shafar kanka ba ko da ba wani abu a jikinta ka ce alwala ka ta yi to bare kuma ma ba ma gabar ka shafa ba a ka shafa sutura da take kan gaban ne abu shakka wannan alwala ba ta yi ba na'am sai tambayar Husaina Abubakar Ali Kabo ce malam idan ana kiran sallah aka zo wajen hayya ala salah me ya kamata mutum ya ce abinda ya zo a cikin hadisin muawiya radiyallahu ta'ala anhu abinda mutum zai ce wasu malamai suka ce ce la haula wala quwwata illa billah bayan ya faɗa hayya ala salatin kuma ya ce la haula wala quwwata illa billah wasu kuma suka ce a'a zai faɗi hayya ala zai faɗi la haula wala quwwata illa billah ba tare da ya maimaita hayya ala salam abinda yasa saboda farko hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sami'tum al-mu'azzin faqulu misla ma yaqulu al-mu'azzin in kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abinda da yake faɗa to cikin abin da yake faɗa akwai hayya alal sala akwai hayya alal fala to hadisin sai zo cewa idan ya ce hayya alal ah, hayya alal fala hayya alal ah, hayya sala hayya alal fala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah in ka hayya alal sala la haula wala quwwata illa billah in ka hayya alal fala kace la haula wala quwwata illa billah to sai wasu malamai suka ce to zai faɗi hayya ala ɗin sannan ya faɗi la haula wala quwwata illa billah ko ba zai faɗa ba sai dai ce la haula wala quwwata illa billah to anan ne aka samu sabani magana bi ta malamai wasu suna ganin zai faɗa tunda an ce faɗa abin da ya ji mai kiran sallah yana faɗa illa zai kara wasu kuma suka ce a ai hadisin cewa illal hayya sai dai wajen hayya ala salah wannan ya ce la haula wala quwwata illa billah don haka in ya zo wajen hayya alasala ba sai ya maimaita hayya alasala ba kawai sai dai ce la haula wala quwwata illa billah wannan kuma shine zahirin sau saboda ka in yaji hayya alasala sai ce la haula wala quwwata illa billah ce hayya alal fala ce la haula wala quwwata illa billah na'am sai tambayar nisa'i ja'in yace malam muna neman karin bayani game da hadisin da ke cewa almar'u ma'aman ahabbu ma'aman ahabba ah, wani hadisi hadisi ne sahihi wani mutum ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah to yana ta kira annabi sallallahu alaihi wasallam ba kauye ne yana kiransa amma da irin ya muhammad ya muhammad har sahabbai suna daka masa tsawa tunda Allah ta'ala ya hana mu'mine su sanya kiran da suke wa annabi irin kiran da suke wa junan su la jaru da annabi ka du'a ibadikum ba'da kada kuma yadda kiran sunan annabi kamar da kuke kiran sunan junanku to shi saboda mutumin ƙauye ne bai samu irin wannan karantarwar ba sai ya zaci cewa yadda zai kirawo abokinsa ko dan uwansa ko ɗansa haka zai kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammadu ya muhammadu sabai dai suka dan nuna damuwa annabi ce a kyale shi saboda ya san mutumin karkara ne ya fito daga ƙauye bai san yadda ya kamata ba sai annabi ya ce wani abu ne ya ce ya inni uhibbuka ina son ka ya rasulullahi ya kyakkyawar zuciya kawai dai jahilci ne bai sanya ya kamata yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so wato idan kana son mutum kana son annabi sallallahu alaihi wasallam da gaske to ranar gobe kiyama Allah ta'ala zai tashe ku tare akwai sahabin da yazo kamar yadda yazo a cikin musnad Imam Ahmad hadisin Aisha radiyallahu anha cikin mu'al mu'jamul al-kabir ko al-awsat na Tabarani hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wani mutum ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya rasulullahi ina zaune a gida duk sanda na tuna ka sai in kasa hakuri in kasa jurewa sai na zo na kalle ka sannan in koma gida in samu kwanciyar hankali amma in dai zan tuna ka to zan yi hakuri ba sai na ganka to yanzu abin da yake tayar min da hankali ya rasulullah idan na mutu na koma ga Allah kai ma ka koma ga Allah kai aka kai ka can aljanna ta takuta manya annabawa masu matsayi ni kuma aka aje na aljanna daidai irin tawa shikenan kuma zan ƙara ganin ka ba wato yace in na tuna wannan shi yake damuna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru can sai ya karanta fadar Allah ta'ala wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa wannan ayar Allah ta'ala ya ce wani yuti illaha war rasul wanda duk yayi wa Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim to waɗannan suna tare da waɗanda Allah ta'ala yayi musu ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa da siddiqai da shuhada da salihai Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa ma dalla da wannan tawaga ma dalla da waɗannan abokan tafiya to wannan ya nuna kenan duk mutumin da yake san mutum san annabi sallallahu alaihi wasallam shine masa da'a kamar yadda wannan ayat ta nuna wa man yuti illaha war rasula yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a da biyayya gare shi da aiki da abin da ya zo da shi da gaskata shi cikin labarukan da ya bayar da bin umarninsa da barin abin da ya hana mutumin da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan so a cikin zuciyarsa ta yadda duk sanda ya ji umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaggawa wajen dabbaka shi to wannan yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam koda ko a aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana aljanna ta can koli shi kuma aljanna da yake bata kai bata kai wannan ba to ubangiji ta'ala zai ci gaba da hada zumunci tsakanin shi da su sauraka babu fitar da rai na cewa za a samu zama da annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar gobe kiyama a gidan aljanna duk da cewa kowanne aljanna daban shine ma'anar almar'u ma man ahabba duk wanda yake son mutum to zai tashi tare da shi to haka nan ma a akasin haka idan mutum ya ji yana son wani a fandararri wani makiyin Allah da manzansa wani shedani yana sha'awarsa yana masa da'a yana masa biyayya cikin shedanarsa to na gobe kiyama suna tare na gobe kiyama za a tashe shi tare da wannan haka in ka so mutanen kwarai to ka tashi cikin mutanen kwarai wanda ya so mutanen banza cikin su Allah ta'ala zai tashe su Allah ya kiyashe mu amin a sai tambayar da take cewa malam shin auren bazawara ga saurayi zai zama sunna to ban sani ba me zai sa ya zama sunna in ka ce sunna wani abu da ake kwadaitar da mutum yayi sunna aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma kwadaitar da musulmi su yi irin wannan annabi sallallahu alaihi ya aure khadija radiyallahu ta'ala anha tana bazawara bayan ta taba aure ya aure ta kuma duka matansa ma in banda aisha radiyallahu ta'ala anha ita kadai ce ya aura budurwa amma duk sauran ya aure su bayan sun taba aure gabaninsa ko dai sun fito ko kuma mazajensu sun rasu amma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Jabir ibn Abdullah ya zo yake zai masa ya yi aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ka aura ya ce na auro ta bazawara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha wa tula'ibuk me ya hana baka aure budurwa ba wacce za ka yi ma wasa ta yi maka wasa to kaga ana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya kwadaitar da shi akan auren budurwa sauraka auren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya na bazawara ba wai yayi ne dan ya ce ku aure bazawara ita ce tafi ba dan a lokacin shi shi jabir ya faɗi dalilin da ya sa ya fifita ya wuri bazaura saboda mahaifinsa ya rasu ya bar masa kannansa mata wanda ya kamata a samu wata mai hankali mai shekaru wacce za ta iya kula da su in ya auri budurwa yarinyar karama wacce ba ta san yadda rayuwa take sosai ba to watakila ba za ta iya kulawa da su ba watakila ita samun rigingimu da faɗace-faɗace a gidan yanzu maimakon ta kula da su ya zama da shi ya karawa wa kansa ne wani aiki ta shi yasa sai ya fifita ya auri wacce wacce take da experience na rayuwa saura ka ya auri bazawara haka ba auren bazawara ba wai ana nufin cewa shi ne ya fi ba kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akwai abinda ake kira sunan al'ada akwai abinda ya ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam ittifaqan la qasdan ba wai ya nufi shi ne da gayya da daniya haka ya nufi abin ba a'a haka dai abin ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi to wani ba cewa ka yi shi kai ma in ka yi shi kai sunna akwai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mutanansa ne suna yi yayi ba a cewa shi ma wannan yansa shi ma wani abu ne da za ka yi ka samu lada a sama da wanda bai yi ba ko a yi kwadaitar a kan yinsa misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mutanensa suna hawa jakuna suna hawa alfadari suna hawa dawakai suna hawa raƙuma waɗannan su ne abubuwan da suke amfani da su wajen zirga-zirga to wani ba zai zo ya ce hawa jaki a yawo da shi a cikin gari sunna ce ya rika cewa mutane ku rika hawa jakunan kukuna yawo da su za ku samu ladan sunna annabi ya samu waɗannan su ne ababen hawa a lokacin wal khayla wal bizala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun bayan su an han samu abubuwan hawa kuma da suka sha bamban da waɗancan to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya samu mutanen suna yin wannan kamar yadda ya samu mutanen sa ba sa cin ya samu wato danginsu ba sa cin damu amma kuma an ci a gidansa kan kabakinsa ba tare da ya hana ba to kuma wani ba zai zama rashin cin damu suna ne ba annabi ya sa mutane suna daura izari wato suna sa kwarjalle sannan suna sa yin abin nan rida'i suna sa mayafi to wani ba zai zo ba yanzu yana daura mayafi yana sa mayafi yana daura zanin yana cewa ake yake to da ire-iren waɗannan su ake kira sunan al'ada waɗanda annabi sallallahu ya samu ana yi ne yayi ko ya faru ittifaqan annabi sallallahu yana tafiya ya ji bawali ya tsaya yi to ba zai zama kuma sunna ba duk wanda yake tafiya in ya zo wannan gurin sai ya tsaya wali wannan ya faru ne ittifakan haka haka abin ya zo ya dace da lokacin yayi abin amma ba yana nufin cewa kuma shikenan kowa ya zo sai yayi wannan bawali sannan ya wuce to ire-iren waɗannan haka annabi sallallahu alaihi ya zo abin ya aure Khadija ba wai ya ce ko yana ganin cewa auren bazaura shi ne ya fi lada ba don haka ba ya je wuri bazaura ko auren wacce ta fi ka shekaru suna lokacin ta ɗanɗara shi shekaru kaɗan shekararsa lokacin ba ta fi da 25 ba ita kuma lokacin a bisa sahihiyar magana shekara ta 28 lokacin da ya aure ta zuwa ka ta dara shi da shekara uku to a nan ba za ka ce ai mutum ya aure wata da ta dara shi da shekaru ba shi ma wani sunna ne da ka samari su rika binciken yan matan da suka fi su shekaru a wannan dai haka abin ya zo kuma ya faru sannan ya zo aure waɗanda kuma ya fi su shekaru sai tambayar awwal yusuf goran dutse ya ce shi malam aikin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kafin annabta zai zama sunna annabi sallallahu alaihi wasallama allah ta'ala ya tsala rayuwarsa gabanin annabci da bayan annabci tun gabanin annabci annabi sallallahu alaihi wasallam bai taso da wata ɗabi'a wacce take mara kyau ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso da ɗabi'a ce mai kyau ya taso da da gaskiya da amana da da girmama na gaba da cika alkawari da sauran ɗabi'u waɗanda ake yaba masa a kansu to waɗannan daman abubuwa ne da musulunci ya zo tabbatar da su ta fuskar ibada a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a farlanta ba a bashi wani abu na alqur'ani ba ko na wahayi ba a farlanta masa wani ibada ba to naka wani abu da zai yi a lokacin ba zai zama ibada ba kamar zuwan sa zauna a cikin kogo yana tintintini akan abin da mutanensa suke kai yana kokarin kaurace musu a wannan lokacin ba zai zama kuma ibada ce mutum yana maka yanzu ya tafi da ba ko gobe yana yana ce zai hau dutsen hira a can zai rika yin yini ya dawo kamar yadda annabi ya rika yi kafin albasa wahayi a lokacin Allah ta'ala yake cewa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wani ubangiji ta'ala ke cewa haka muka yi maka wahayin wani ruhi daga al'amarinmu shi ne ma ta ta mal kitab wal iman a lokacin baka san abin da ake cewa al'kur'ani ba baka san wani abu imani ba walakin hu nuran sai dai mun sanya al'kur'ani ya zama haske da muke shiryar da wanda muka so da shi daga bayanmu wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kuma lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a shar'anta masa wani abu na shari'a ba bayan an yi masa wahayi bai ci gaba da komawa zaman kogo ba har ya koma ga duniya bai rika fita ba yana zama a cikin kogo kuma bai umarci wani sahabinsa daga cikin sahabbai ba cewa shi ma ya rika zuwa yana zama a kogo wanda yake nuna maka cewa wancan aikin baya zama wata sunna ce da za a yi ta koyi da annabi sallallahu alaihi a ciki abin da zo na shari'a shine zai shi ya shafe wancan abu da yake amma a halayyarsa da dabi'unsa da zamantakewarsa ga al'umma da zamantakewa sai larabawa kafin aiko shi yana yin abubuwa ne da ta'adu masu kyau wanda musulunci zai tabbatar da su shine abin da ya shafi gaskiya da amana da girmama na gaba ainihin da da tawalu'u tsantar da kai da sauran ah, halaye na kwarai da ake yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da su to haka nan bayan musulunci ya zo musulunci ya ƙara fito da waɗannan ɗabi'u da yaban masu waɗannan ɗabi'u da faɗar irin sakamako gwaggwaba da za su samu a gurin Allah to musulunci ya tabbatar da wannan sauraka malamai na fiqhu da malaman usul da malaman fiqhu su daman har kullun suna binciken abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne bayan annabci domin da shine ake kafa hujja da shi yake kafa hujja a shari'a shi yasa an suka tashi ta'arifin sunna suka yi ta'arifin ta da cewa aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko ya faɗa magana da ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar bayan an aiko shi ba kafin aiko shi ba duk ta'arifin sunna a gurin malaman fiqh da malaman usul akan wannan take a gurin malaman hadisi da malaman sira abinda suke kira sunna ko hadisi shine dukkan abin da yake da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un kafin a aiko shi ko bayan a aiko shi su dan suna bincike ne a game da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kakan su kuncin suna bincike ne game da abin da yake hujja bayan musulunci ya zo saboda haka tana suka sha bamban amma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a lokacin da ya kafin a aiko shi na dabi'u da halaye duk waɗannan wasu abubuwa ne masu kyau wanda musulunci ya ƙara tabbatar da su bayan ya zo abin da yake yi na zaman kogo kafin a bashi shari'a baya zama a addini mutum ya je killace kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa almu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala azahum khairun min almu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala azahum mu'minin da zai shiga ya cakudu ya cakudu da jama'a ya gauraye da jama'a yayi hakuri akan cutar da su da cutar wasu yafi alkhairi sama da muminin da zai kaurace wa mutane ba zai kudu da su ba ba zai iya haƙuri da cutar wasu ba haka ashe shi musulunci so yake ma zama da kana mu'amala da jama'a ana yi maka kana haƙuri kana jurewa kana ƙoƙarin nuna mutane abin da ya dace su yi a lokacin kafi kima a gurin Allah ta'ala ya kafi kima a musulunci shi yasa Allah ta'ala ya faɗi al'umma da khairiyarta zamanta wata mafi alkhairi a cikin al'ummomi da Allah ta'ala ya yi a doron ƙasa cikuntum khairu ummati ukhrijat lin-nas sai ce ta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sai aka fara fadar wannan sannan ka ce tu'minuna billah saboda umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna ba zai yiwu ba sai kana tare da jama'a kana shiga cikin su kana ga irin abin da suke yi mai kyau ka ƙara ƙarfafa gwiwa su akai ko ka ga abin da suke baya da kyau mara kyau kai kokarin hana su na'am sai tambaya da take cewa malam mahaifin da baya taimakon ɗansa baya kulawa da haƙƙinsa shin ya halatta shi ma idan ya girma ya ƙi taimakonsa? ka da yake kansa Allah ta'ala zai tambaye shi kai ma haƙƙinsa da yake kanka Allah ta'ala zai tambaye ka sauraka ba daidai ba ne don wani ya hana ka haƙƙinsa ka kai ma kai kuma ka zo ka danne masa nasa haƙƙin wannan ba musulunci bai da wannan ba akwai haƙƙin uba wanda yake kan ba zai saraya ba ko da kuwa uban nan musulmi ne ko ba musulmi ba ne mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne wannan haƙƙul ubuwa ɗin da yake kan yana nan a kansa saboda haka ko da a lokacin da kake yaro bai kula da kai ba bai sa ka a makaranta ba bai baka ci da sha ba bai kula da rayuwarka ba ya watsar da kai kai kai ta fafutuka da faɗi tashi har ka samu kanka to ba daidai bane a musulunci kai kuma in ka zo ka sa kanka masa ta hanyar ka watsar da shi taimakon da yake bukata ka ki masa in kai haka kamar yadda Allah zai kama shi da laifinsa to kai ma zai kama ka da wannan laifin don haka ba daidai bane ka cutar da wani dan ya cutar da kai ka ba shi sa kai kuma ka nemi ko ka yafe masa kuma Allah ta'ala zai tambaye shi akan abin da ya yi ma kamata ai ma ka yafe masa har abin da ya shafi ka ne kai ba wani abu da tsakaninsa da ubangiji ba na'am tambaya kuma ta ce malam ne hukuncin wanda ya shafa man da ke kunshe da giya to magana sahihiya shine giya ba na ba ce a karan kanta giya haramun ne shanta haramun ne sayar da ita haramun ne kasuwancinta haramun ne da kwanta haramun ne ainihin aiki a gidan da ake sarrafa giya duk wannan haramun ne shaida akan ciniki da rubutawa da sauransu kamar yadda ya zo a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya la'anci dukkan masu yin wannan to amma wannan daban najas kasancewa ta najasa kuma daban ba duka wani abin da aka haramta shi bane yake najasa Allah ya haramta wa namiji ya sa alharir tufafin alhariri amma alhariri ai ba najasa bane Allah ya haramta wa namiji ya yi ado da gwal amma gwal ba najasa bane duk da haramun ne ga namiji a ado da shi ya sa shi a matsayin zobe ko ya agogo da shi ko ya ci a cikin kwanan da yake na zinari ne ko na azurfa ko ya sha a cikin kwanan zinari Allah ta'ala ya hana wannan ya haramta wannan amma kuma wannan ba shi yake nuna cewa najasa bane saboda babu talazumi tsakanin kasancewar abu najasa ne kasancewar abu haramun ne da kasancewarsa sa najasa zai iya zama haramun ne ba najasa ba to haka giya take giya haramun ce amma babu wani dalili sarihi da ya tabbatar da cewa najasa ce Allah ta'ala da ya ce ah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun yace innamal khamru lalle giya wal maisir da caca wal azlam da kibau na rantsuwa na jahiliya wal ansab ansabu da gumaka wal azlamu da kibau na rantsuwa rijsun kazanta ce min amal min daga aikin shaytan ne ku nisance shi ko kwa rabauta wannan ba yana nuna cewa giya najasa ce hissiya ba najasa ce ma'anawiya najasa a larabci tana zuwa da ma'anar najasa hissiya ita ce najasar da za ta taba ka ka ko ka taba ta ka inda ta taba ka tana zuwa da ma'anar najasa ma'anawiya wato najasa ce ta fuskar ma'ana kamar yadda za ka ce kafiri zuciyarsa cike take da najasa amma ba yana nufin cewa dan kun yi hannu da wanda ba musulmi ba sai ka wanke hannunka ko dan a kasuwa ya dungure ka dungure shi shikenan sai ka wanke jikinka na jisa ta taba ka a'a kamar yadda anan Allah ta'ala ya jero wasu abubuwa waɗanda a sanin kowa ne cewa su a karan kansu ba ba jikinsu ne najasa ba ta'amuli da su shine najasa najasa ce ma'anawiya kamar al'ansaf gumaka idan mutum ya taba gunki ba a cewa ya taɓa najasa sai ya wanke hannunsa amma kuma Allah ta'ala ya sifanta su da cewa rijisun ne a cikin wannan ayar hakanan almaisir caca da mutum zai taba karta da ake caca da ita ko wani kyalle da ake yin caca a kansa wannan ba a cewa ya taɓa najasa amma kuma Allah ta'ala ya kira su rijisun to haka ita ma giya take so haka wannan ita ce magana ta Lais ibn Sa'ad daga cikin daga cikin malamai da rabi'a ibn abi eh, rabi'a ibn abi abdurrahman malamin imam malik da sun tafi akan cewa giya a karan kanta ba najasa bane kuma wannan ra'ayi shine wanda yafi karfi ta fuskar dalili duk da cewa akwai malaman da suka saba ma wannan amma dai magana sahihiya shine giya a karan kanta ba najasa bane saboda haka dan an yi wani abu da giya wato akwai wani abu na giya a ciki to ba cewa abun ya zama najasa illa iyaka dai yanzu magana ce akwai ita kwalbar giya giyar ake zuwa a saya a yi wannan abin to a nan ne matsalar take ce mutum zai je sai giya kaga anan ya yi abin da musulunci ya hana amma da a ce wani sinadari ne wanda ake haɗa giyar da shi kama ce alkohol wani sinadari ne da ake haɗa giya da shi kama shi ne giyar ba a ce a turare akwai ya rubuta akwai alkohol to wannan bayan an cewa kasa turaren kasa na jasa a jikinka ba ko wanda ya sa sinadarin ya yi turaren ya yi amfani da giya ba Ah, to alhamdulillah masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fitoyin rahama a yau don haka kamar kullum za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba wato sufuli bakwai sufuli shida mm, uku shida sufuli hudu hudu biyar biyar sufuli bakwai sufuli uku shida sufuli hudu hudu biyar biyar ko kuma sufuli bakwai sufuli Eh, biyu ko kuma 0800555543 za ka madadin shehun malamin ma Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke jami'ar Bayar a nan Kano sai kuma Bashir Idris ungogon da ya sada mu da ku ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada wani shirin da yardar Allah كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما